Божи благослов. 21. јуни е денеска. Астрономски, онака како што велат астрономите, треба денеска во 12.51 да започне летот. А што се изнагледавме, лето ние, <laughs> знаете, обично ние на југот, би требало уште од мај месец кај нас да е топло, некој ще од април. Меѓутоа, оваа година, наистина, шокантно е времето кое што не погодува, еве и денеска, иеко најавија нешто као сончево, меѓутоа изгледа промашија, никако овие облаци да се тргнат од, од кај нас, и то тоа не, не треба да значи, верувам дека не значи дека мрачно е <laughs> во нашите црца или во нашите животи, тоа не смее да биде, затоа што денеска е саботен ден, ние сме на богослужение, тука сме дојдени да служиме на Господа, Верувам дека сме радосни и срекни и исполнети. А во контекст на она што еве се случува овие денови, овие месеци, наистина е страшно. Не знам, баш Сабајлево и вчера гледав од Варна некои слики, Бугарија. Неверојатно, значи, Да, беше и тоа поплава во Србија што беше и Хрватска, ама ова поројни дождови, значи кога ќе паднат не знам колку литри тамо, над 100 литри за кратко време, за неколку часа, да ви се страшно. И сето тоа е се некаде околу, тука околу нас, во нашето обкружување, погаѓа и некои делови од нашата земја. И јас би рекол дека близо е денот кога не може да не одмине и нас. Ние треба да бидеме свесни и да очекуваме дека такво нешто ќе се случува доправа се почесто и почесто. И сепак сето тоа е измешано со Божјата милост. Че Господ се уште ги задржува ветриштата, се случуваат несреки, се случуваат катастрофи, се случуваат невообичаени нешта. Спомна Данило, како ги викаат тие марокански скакуци ги рекоа. Сега не знам дали од Мароко дошли, како дошли, ама како и да е, се случуваат невообичаени работи. Читав со сите овие климатски промени, ништо чудно маларијата да се повлече од, од, од оздола, значи да почна да се качува повисоко. И како беше она треска, нилска треска, исто што се пренесува преку комарци, значи 300 работи, значи нешто што не било вообичаено, А веќе се случува во нашето обкружување. Сето тоа е попуштање на ветриштата, меѓутоа, пак ќе кажеме, фаламо на Господа, се уште сме во време на милост и сето тоа е измешано со Божата милост. А што ќе биде еден ден кога ќе се излие таа чаша на Божиот гнев, онака чиста, како што се вели во третата ангелска вест. И тамо некаде изостанавме со нашето проучување, па да прочитаме Откровение 14 глава, Третата ангелска вест, драги браки и сестри, го содржи најстрашното предупредување, кој што треба да му биде објавено на цел, цел овој свет. Затоа е една од оние брошури кои што пред неколку години се делеа низ цела Македонија, што тоа беше и целта, да секој добие по еден, едно парче, едно од нив насловот беше последната опомена до светот. Ако се сеќавате на оние, брошури. Читаме од 9 стих, и друг трет ангел дојде по него, значи ова е третата ангелска вест, велики со силен глас, ако некој му се поклони на дзерот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот, значи тој, некој кој што ќе се поклони на дзерот, на ликот, и ќе прими жик на дзерот, ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев, и ќе биде мачен со оган и суфур пред свој, светите ангели пред јагнето. Страшна е оваа вест. страшна е ова предупредување. Веста вели дека сите оние кои што ќе му служат, ќе завршат и ќе му служат на зверот, ќе му се кланјаат на зверот, ќе добиат жик на зверот или ќе се кланјаат на иконата на зверот, ќе мораат сами да пијат од чашата на овој Божи гнев. И затоа е битно, и затоа и видовме, и Мислам, ние како добри студенти да на Библијата одамна си знаеме. И кој е зверот? И која е иконата на зверот? И кој е живот на зверот? Ама некој како во последно време да сме се потивки да подзабораваме за овие нешта, че изборам на глобално ниво, и се случуваат такви настани да, да, да, да човек ќе се запрепасти во самата црква. Како да сме обезличени. Имам такво чувство. Не само што не ја изнесуваме ова опомена, ова предупредување страшно до целиот овој свет, туку како да, се, да сме обезличени. Оденаш станавме здруженија, оденаш се бавиме со некои активности кои што не наликуваат воопшто на, на црковни. Место да испраќаме опомена, ваква сериозна, Или дури, знаете, се случува да, ако се дрзнете, ќе кажам под наводници, да испратите опомена, оваа опомена до светот, вас ке ве опоменат од страна на црквата. И ви ке добиете опомена. Страшно. Жалост, во секој случај. Да отпотуваме малку напред во времето и да отидеме после милениумот некаде, после оние илјада години. Секавате, се симнува градот, златниот град Иерусалим, пристигаат спасените на земјата и пречекани се од сите оние други што не, не се спасени, кои што ги чека и последниот, последната таа епизода или излив на тој Божи гнев, кој конечно ќе бидат уништени. Сега имате значи, една група на грешници долу на земјата, кои што се зли, и оние спасените во градот. Какви се тие? Зарем не се и тие грешници, ама помилувани. И која е разликата меѓу овие две групи? Еве, читаме во Откровение 22 глава, значи идеме малко напред. 22 глава Откровение. И читаме 14 15 стих. И шубаво е преведен ове 14 од во Константинов, фалал неки ме. Блажени се оние кои што ги држат Божите заповеди, а не кои што ги перат во своите облики, за да имаат право. Значи, блажени се они кои што ги држат Божите заповеди, е во еден <laughs> контекст и на пауката денешна, за да имаат право на дрвото на животот и за да можат да влезат во градот ни спортите. А надвор се кучињата, вржалците, ова кучињата, не буквално кучињата, и вржалците, и блудниците, и убийците, и идолопоклониците, и секој кој ја сака лагата и лаже. Значи, во градот, спасените се оние кои што ги држат заповедите, а потоа имаме опис на беззаконија, на различни, на оние кои што нема да влезат низ портите во градот. Можем да заклучиме дека све е околу држањето на законот. Меѓутоа, ние знаеме дека со држањето на законот никој не се спасува. Значи, тук има нешто повеќе. Меѓутоа, Одиме понатаму. Ти видиме, ќе одговориме на крајот што е всушност разликата меѓу овие две групи. Затоа што оние кои што се надвор од градот, врзнивки се изле оној суфур и оној оган, чи значи последниот израз на тој Божи гнев, и ќе ги спали, и ќе ги снема за секојаш. Откровение 15.1 Откровение 15.1. И видов друг голем и чуден се знак на небото, седум ангели кои ги држаа седумте последни зла, зашто Сонив завршува Божиот гнев. Не завршува баш Сонив, меѓутоа има една, значи таа последна епизода што кажавме, после милениумот. И тоа е оној гнев, кој што го прочитавме, она вино чисто, без никаква милост, примиси на милост. Значи, седомте зла спаѓаат во тој неразводене, да кажеме, Божи гнев. 16 е едно откровение. Значи, повторно, првиот стик од следната глава. И чув силен глас од храмот, како им зборува на седомте ангели. Одете и излете ги седомте чаши на Божиот гнев на земјата. Ова го видовме и од самата трета ангелска вест. Гневот се содржи во чаша, во чаши, како што вели овде преводот. Видовме од трета ангелска веде дека, дека и вино, стано збор за вино, вино, гнев, чаши, налеано во чаши, кој што ќе треба да го испијат на крајот злите, значи оние непокајаните. Во Псалм 11.6, 11. Псалм, 6 стих. Остик вели, ке излее жар и суфр врз грешниците, огнен ветер ке им биде дел од нивната чаша. Еве, гледаме дека делот од чашата, тој гнев и оган и суфр оној последен дел, како што спомнавме, после од кога ќе бидат за секој ништо не злите. Ево што еден стих во второ закони, или пета Мојсиева 32-22. И гледаме врската на гневот, на чашите, на, на виното, на Божиот гнев. Значи, Второзаконие 32.22. Еве како гласи овој стих. Да, пламна пожарот на мојот гнев и ќе гори до гробните длабочини и ќе ја проголта земјата и свето на што таа го раѓа и ќе ги изгорам планините до основите. Пламна пожарот на мојот гнев. Еве ја врската на Божиот гнев со оган, пожар во случајов. Па и ова често пати и ние го користиме. Пламна во гнев се вжари од гнев. Знаеме да користиме такви изрази. Значи, гневот поврзан со оган, со, со жар, со... последниот што читав е втора законе и пета Мојсева 32.22. И се още во Откровение 20 глава 14 и 15 стих, каде што всушност ни се кажува дека и она втора смрт, што е неминовна последица после паѓањето на суфрот и оганот, е дел, краен исход од тој Божи гнев. Значи, 20 глава од Коринја, 14 и 15 стих. И смртта и подземето беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт, огненото езеро. И кој не беше запишен во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. И сега повторно прашање, зошто злите ќе мора да го примат Божиот гнев? Зошто? За да одговориме на тоа прашање, за таа цел, значи, треба да прочиме прво, најнапред, Христовото искуство во Гициманија. Затоа, не случайно спомнатме чаша, гнев, вино и така натаму. Какво било искуството на Исус во Гециманија? Матеј 26.38 Тогаш им рече, им вели Исус на своите ученици, мојата душа е длабоко натажена до смрт. Останете тука и бдејте со мене. Знаеме ни што поменал Исус, низ, каква души, низ какви душевни маки и агонија минува Исус во Гециманија. Че одговараме на прашањето зашто злите на крајот ќе го примат Божиот гнев. И сега го гледаме искуството на Исуса во Гециманија. Има еден текст од Копнежот кој што гласи вака. Во текот на целиот свој живот на земјата одел во светлината на Божито присуство. Се мислим на Исус. Кога дошол и се судрил со луѓето, опфатени со вистински сатански дух – можел да каже «Оне што ме прати е со мене. Тој не ме остави сам, зашто јас секојаш ја исполнувам неговата волја». Јован 8.29 Но се чинело дека, дека него поддржува повеќе божествената светлина. Сега и тој се нашол меѓу престапниците. Морал да ја понесе вината на паднатото човешто. Врз него кој не знаел за греф – Морал да се стави беззаконијето на сите нас. Греот му изгледал многу страшен, а тежината на вината што морал да ја понесе премногу голема, и затоа бил во искушение да помисли, дека тоа за секојаш ќе го одвои од љубовта на Отецот. Знаејќи колку е страшен Божиот гнев, кон престапот извикнал душата ми е смртно нажалена. Зошто Исус се наоѓал во вакви во вакви душевни маки. Зошто изговара, душата им е смртно нажалена. Што вели Елен Вајт Го почувствувал Божиот гнев, знаејќи колку е страшен Божиот гнев кон престапот, кон престапот извикал душата им е смртно нажалена. И сега е да читаме и да се подсетиме. Ова е исто тема, така се погоди, кој што можеше да биде и следната сабота држана, меѓутоа, така се погоди, така не е наред. А, во 26 глава, значи Матеј, читаме 39 стих. Се моли Исус, отиде понатаму и падна на своето лице и се помоли, велики, татко мој, ако е можно, нека ме одмине оваа чаша. За каква чаша станува? Чашата на Божиот гнев. па чисто човечки, вистина Исус бил во една нашата грешна природа ја носил на себе. Замисли си, ние некојаш не мачи нашата собствена вина за еден сторен греф. Па, чу, па луги завршува дури во лудница, на, на дијазе памина предходно, па може да завршат дури и во лудница само поради вината заради едно сторено дело. А може да замислите Исус целата вина на сите гревови, на целото човештво врз себе. Изгора на тоа го чувствува Божиот гнев. Тоа е таа чаша што требало да испие. И нормално да се моли и да каже, ако е можно да ме одмине оваа чаша. Страшно тешко. Но не завршува тука, току вели, но некако што сака јас, како што сакаш ти, односно, како е твоја воля. И потоа и втор пат се моли, и трет пат се моли. Ако е можно да ме одмине оваа чаша, колко е страшен Божиот гнев. Кој му дава оваа чаша на Исус? Е, тој се моли, Господе, ако е можно да ме одмине оваа чаша. Јован 18.11 Тогаш Исус му рече на Петра, ова е при самото апсење, значи после овие сцени што ги читаме, малку подосно во ноќта, стави го мечот во ножницата. Зар да неа пијам чашата што ми ја даде мојот татко. Чашата на Божиот гнев, што Отецот му ја дава на Исуса, да ја испие, И знаеме с каква агонија ќе помине капки на пот и крв. Неверојатно. И еве да се подсетиме, тоа не, од неодамна ги читавме тие стихови, меѓутоа се подсетиме уште еднаш на Псалм 22, оној месијански псалм, кој што до некаде исто ја доловува таа состојба во која што Исус бил ова малку подост, значи висејќи на крстот. Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? Далеку се од моето спасение, од зборовите на моето овкање. Боже мој, викам дење, но не одговараш и ноке, но немам мир. Видите ја таа агонија. Почувствувал дека како да не му е мил веќе на Господ. Тој ја пие чашата на Божиот гнев. чувствувал дека гревот го одвоил од неговиот отец. Не неговиот, туку секој наш грев. Понорот бил толку широк, чи бездната, толку мрачен, толку длабок, што неговиот дух се стресол пред него. Не смел да ја употреби својата божествена сила за да го избегне ова големо душевно страдање. Последиците на човековиот грев морал да ги поднесе како човек како човек морал да го издржи гневот на отецот поради престапот. Како замена и гаранција за грешниот човек, Христос страдал под божествената правда. Увидел што значила правдата. Дотогаш бил посредник за другите, сега копнел и самиот да има посредник. Знаете дека Елен Вајд вели дека ако не се симнал ангелот тогаш да го подкрепи, Може да се случи Исус уште тука да умре во Гециманија. Се разбира, не било така, нели Божја воля. Заради многу, многу причини за кои што е проучуваме преку Јован, Евангелието на Јован, но тоа било такви, тоа биле такви страшни маки да а, пак ќе кажеме и тоа е запишено дека Исус не умрел од физичките болки, туку од скршено срце. На верно од сите наши гревови. Значи можел да умре уште тука во Гециманија вошто да не се случи крст, ама требало да се случи. И еве и другиот цитат кој кој што вели во оваа страшна криза, кога се стоело пред таа одлука, значи се зависело таа одлука, кога во раката на човекот на болката треперела таинствената чаша, се отворило небото, среде бурната темнина на овој критичен час, час засветила светлина и пред Христа дошел и застанал силниот ангел, кој стои во Божие присуство и ја зазема положбата од која паднал сатаната. Ангелот дошол не да ја земе чашата од Христовата рака, туку да го засили, да го охрабри, да ја испие, уверувајќи го во љубовта на Отецот. Значи, Исус ја испил чашата на Божиот гнев. И сега прашањето повторно, па зошто тогаш злите на крајот ќе ја пија таа чаша? Христос ја испил. Но, пак има некои додирни точки секако со и со пуката. Сите не имаме слободна воља. Дали ќе го прифатиме Христа и она што Тој го направил за нас или не? Ако не, тој ние ќе мора да испиеме таа чаша самите. Па еве, уште еден стих, само во Евреите 5.7, кај што Павле ја опишува всушност таа Христова агонија во Гециманија. Евреите 5.7. Тој во деновите на своето тело му принесе молитви и молби со силно викање и солзи. Со силно викање и солзи. Вапење, како што знаеме да кажеме на оној кој можеше да го спаси од смрт и беше чуен заради богобојазливост. Но тоа е еден убав стик кој што треба да си го читаме кога сме во некоја тешка состојба. Кога може би плачеме, кога силно викаме, кога се чини дека Господ не оставил, го нема. Но Господ е тука, иако сме богобојазливи, ке не чуе, ке не услиши. Значи, Исус ја пие чашата на Божиот гнев затоа што пострадал со праведната казна, што сите ние сме ја заслужили, за да ние не ја пием. имаме еден куп стихови овде, на кои што би можеле да се навратиме, не мора сите да ги читаме, еве 3.13, мислам дека тоа беше спомнато и упуката, тој дел, тој текст, па и во една од предходните повуки, ако не се лажам. Односно, поточно од 15 стих беше во пуката, меѓу до 13 стих вели Христос не откупи од проклетството на законот, откако стана проклетство за нас, зашто е пишено проклет да е секој кој виси на дрво. Исус стана проклетство за нас, Исус стана грев за нас, Исус ја испи чашата на Божиот гнев, за да ние не мора да пиеме, И сега одговараме на тоа прашање, зошто се тие две групи, во што е разликата меѓу оние кои што се во спасени во градот и оние надвор кои што ќе морат да го примат Божиот гнев врз себе? Па затоа што изгубените и злите не го прифатиле. Христа не ја прифатиле неговата жртва. И затоа ќе морат тие самите да испијат таа чаша на гневот Божи. Наспроти тоа, значи, тие одлучили да му служат на зверот. Тие одлучили да му служат на човек. На човекот на беззаконието, на оној кој што се дрзнал да менува закони Божи. И денеска ги собира сите, и сите трчаат кон него, меѓуто тоа е проречено, така треба да биде. Па и ние трчаме кон него. Кога велам ние, велам општо зборувам за црквата. Ден денеска никој не одговара, не знам зашто, зашто во пуката, кога треба да стои папство, тие запишале врвот на отпаднатата црква. Зошто? Зошто папски Рим и како папски Рим може да биде христијански Рим? Христијански Рим тоа е нема израз на македонски, меѓуто тоа е оксиморон. На англиски еден израз има кој што нема смисла, не оди тоа со тоа. Христијански Рим, не оди. Зошто се печати големата надеж? Еве, фалам на Господа, ние наскоро ќе отпечатиме големата борба. И да, се печати се още и во Македонија, фалам на Господа, меѓутоа се почесто и почесто и тоа на ниво на генерална конференција се, се користи едно мало книжуле, да го видите само кукацко е. Значи, потенко е од утре почнува денес. Што е изведок од големата борба и каде што немате ни една глава, каде што се спомнува папството, ништо, ништо, ништо нема од тоа и се вика големата надеж. И тоа се шири во огромен број. Па тоа ли беше, тоа ли е нашето дело? Затоа ли Господ нас не повика? Па како ќе му ја пратиме таа опомена на светот, Како ќе се освестат луѓето кој е зверот, што е живот на зверот? Кога ние големата борба, која што е најсилната книга во поглед на тоа, значи, и која што треба да се сее како есенско лиси, како што каже Брданево, треба на вистина не само да ги отпечатиме, не знам колку планираме, 5000, како беше. Значи 5000 е огромна бројка. Не само да стојат, туку наистина да се поделат. Како есенско лисе треба се дели. Наистина се случуваат работи кои што на, на кои што мнозина од нас може би ќе подклекнат. Али, е, меѓутоа, веројатно ќе поклек, поклекнат оние кои што му служат на човек. И тоа не мора да биде човекот на беззаконието. Туку може да биде било кој човек, но може да биде проповедникот може да биде председателот на мисија, на унија и така натаму. Дали ќе му служиме на Бога или на човек? Тоа е крајното. И завршиме со овие стихови, за жал, оние кои што ќе одлучат и ќе тргнат под зверот, ќе мора да ја пијат сами чашата на Божиот гнев. 20 глава од Корение, 7 до 9. Ако ќе се навршат илјадата години, сатаната ќе биде пуштен од својот затвор и ќе излезе да ги заведува народите по четирите краишта на земјата, Гога и Магога, и да ги собере за војна, чиј број е како морскиот песок. И излегува на земната површина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град, и слезе оган од небото од Бога и ги проголта. А гјаволот кој, што бе, кој ги заблудуваше беше фрлен во огнено езеро и во огненото и суфрно езеро, каде што се и зверот, и лажниот пророк. И тука ќе застанам, затоа што во некоја една друга прилика ќе зборуваме што значи тоа ќе бидат мачени и дењи, и ноќе, и во веки векови, и така натаму. Така. Тоа е една друга тема, и тоа е дел од третата ангелска вест, но тоа во една друга прилика, завршуваме со 14 од 15, 15 стих, и смртта и подземјето беа фрлени во огненото езеро, тоа е втората смрт, огненото езеро, и кој не беше запишан во книгата на животот, беше фрлен во огненото езеро. А кои не беа запишени во книгата на животот, кои се тие? Да се подсетиме сега ми текно 11 стих во Откровение 13 глава. Осми стих. И ке му се поклонат на зверот, кои? Сите кои живеат на земјата, чии имења не се запишени во книгата на животот. Оние кои што му се поклонуваат на зверот, се оние кои што чии имења не се запишени во книгата на животот, а истите тие ке морат да го примат и овој Божи гнев. Да даде Господ да му останеме верни до крајот и да му служиме само Нему, Зашто само така ќе можеме да го избегнеме Божиот гнев. А и не само тоа, туку и треба да ни даде сили да таа опомена, тоа предупредување го однесеме до целиот свет, затоа што времето е близу. Навистина, времето е близу, по сите знаци тоа се гледа, тоа е некобито. Нека Господ не води и понатаму и во остатот на овој свет савотен ден. Амин.